ilm ma'rifat allohning bani odamga tushirgan ne'matlar ichida eng ulug'idir ilm insonni boshqa mahluqotlardan ustunligini ta'min etguvchi ne'mati alimdir inson yaratganni o'zini borliq olamni anglamog'i uchun ilm lozim inson jamiyat bo'lib farovon yashamog'i uchun ham ilm lozim alloh taolo otamiz odam alayhissalomni yaratib eng avval unga jamiki mavjudotlarning ismi mohiyatini o'rgatdi ilm berib farishtalardan ustun qildi barcha farishtalar odam alayhissalomning o'zlariga emas u zotga Alloh o'rgatgan ma'rifatga ta'zim bajo qildilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy bo'lib kelgan Qur'oni Karimda ilk oyatning ilk so'zlari ham Iqro, o'qi deb boshlanadi. La'natlangan shayton Odam alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortib, allohning g'azabiga giriftor bo'lar ekan ilm va ma'rifatdan yuz o'girgan edi yer yuzidagi barcha jaholat shayton amallaridan bo'lib ilmsizlik va ma'rifatsizlikdan voqe bo'ladi ma'rifat va jaholat insonning fe'l atvoriga inson fe'l atvori esa uning ma'rifatli yoki johil bo'lishiga sababdir ilmiga amali va nimaga xizmat qilishiga qarab sohibi ilmning kimligi ma'lum bo'ladi har qanday ilmli kishini ma'rifatli kishi deb bo'lmaydi ilm olib ma'rifat egasi emas jaholat egasi ham bo'lish mumkin ilmli kishi qachongina ilmiga amal qilsa ilmini dinu diyonat ezgulik yo'lida sarflasa ana shunday kishi ma'rifatli sanaladi ilmiga amal qilmaganlar yoki ilmini johil xizmatiga yo'naltirgan kishilar johillardan bo'lib qoladi zero chin ma'noda ma'rifatli odam iymonga yaqinroq bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda allohdan bandalari orasida olim bilimdonlarigina qo'rqur deya marhamat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi u zot masjidga kirib u yerda ikki majlisni ko'rdilar bittasi Allohni zikr qilayotgan ikkinchisi fiqhdan ta'lim olayotgan edi payg'ambar alayhissalom aytdilar ikki majlis ham yaxshilikdadir ammo bittasi ikkinchisidan afzalroq ana ular Allohga duo qilishyapti Alloh xohlasa ularga beradi xohlamasa man qiladi ana ular esa ilm o'rganishyapti va bilmaganlarga o'rgatishyapti men ham muallim qilib yuborilganman va bular afzalroqdir dedilar hamda ta'lim olayotganlar bilan o'tirdilar tanbihul g'ofilinda hasan basriy roziyallohu anhu olimlarga xitoban shunday degan ekanlar olimligingiz bilan faxrlanmangizlar ahmoqlar bilan tortishmangizlar va ilm bilan amrlarga aralashib ketmanglar u bilan Allohning bandalaridan o'zlaringizni baland tutmanglar agar unday qilsangiz Allohning g'azabida qolgan jahannamga yuz tuban tashlanadigan zulmkor ulamolardan bo'lib qolasizlar ilmning Allohga ibodatga halal bermaydiganini tanlab qilinglar ul maorif risolasida quyidagi so'zlar keltiriladi payg'ambar alayhissalom aytdilarki qiyomat kuni bo'lsa to'rt nafar odam behisob va beazob jannatning eshigiga borurlar birinchi ilmiga amal qilgan olimlar ikkinchi molini halol harajat qilib haj qilganlar uchinchi xudo yo'lida din islomni taloshib jon bergan shahidlar to'rtinchi halol kasbdan mol topib xudoning yo'lida sadaqa bergan saxiylar bas bu to'rt nafar odamlar jannatga avval kirmoqni talashurlar andin so'ngra xudoyi taolo jabroil alayhissalomga ey jabroil bu to'rt nafar odamlarga borib qaysi birlari avval jannatga kirmoqlikqa munosib bo'lsalar u kishiga odillik birla hukm qilg'il deb amr qildi andin so'ngra jabroil alayhissalom kelib shahiddan so'rarlarki ey shahid sen dunyoda nima amal qilib berdingki jannatga avval kirmoqlikni orzu qilursan shahid ayturki yo jabroil man dunyoda xudoyi taolo roziligi uchun jon berg'ondirman Jabroil alayhissalom ki, "Ey shahid, sen shahidlikning savobini, bu martabadaligini qaydin bilding?" Shahid ayturki, "Olimlardan eshitdim." Bas Jabroil alayhissalom kim, andoq bo'lsa, olimlarning hurmatini bajo tutg'ilki alardin ilgari jannatga kirmoq beodoblik bo'lur andin so'ngra hojilardan so'rarlarki ey hoji san dunyoda nima amal qilgan erding hoji aytur men dunyoda halol mol xarajat qilib safarning azobini chekib xudoning roziligi uchun haj qilgandirman jabroil alayhissalom ayturlarki san hajning savobi bul martabalig'ini kimdan eshitding va ul ayturki olimlardan eshitdim jabroil alayhissalom ayturlarki haj andoq bo'lsa olimlarning hurmatlarini bajo tutg'ilki alardin ilgari jannatga kirmoq beodoblik bo'lur andin so'ngra sahiydin so'rarlar sahiy ayturki man mehnat birla kasbi haloldan pul topib xudoyi taoloning yo'lida sadaqa berg'ondirman jabroil alayhissalom ayturlarkim kim saxovatning savobi bul martabalig'ini kimdan eshitding sahiy ayturki olimlardan eshitdim jabroil alayhissalom ayturlarki ey sahiy andoq bo'lsa olimlarning hurmatini bajo tutqilki alardin ilgari jannatga kirmoq beodoblik bo'lur deb avval jannatga kirmoqni olimlarga hukm qilurlar andin so'ngra olimlar insof qilib ayturlarki xudoyo avval bizlarning jasadimizni yaratganingda bizlarning hech ilmimiz yo'q edi va bu ilmlarni sahiylarning sahovatlarining sababidan tahsil qilib erdimiz va yana o'zing kalomingda albatta Alloh ehson qiluvchilarning ajrini zoyi qilmaydi deb berding endi alarning ajrlarini zoyi qilmag'il va sahiylar jannatga bizdan ilgari kirsinlar andin so'ngra xudoy taolo ayturki ey rizvonlar jannatning eshigini ochinglarki avval sahiylar kirsinlar andin so'ngra olimlar va alardin so'ngra boshqalar kirsinlar hikoyat qiladilarki ahli rozlar ya'ni iymonli taqvodorlarning suyanchig'i dunyo imomlarining imomi dinning faxri xorazmni oromgoh etganida xorazmshoh uni ko'rgani kelmadi shoh kelmagach ilmning qadrini baland qo'yib olim ham shoh huzuriga bormadi shohku bu ishidan pushaymon edi ammo bu pushaymonga ham imom beparvo bo'ldi bir kuni imom hammomga tushgan edi nogahon shoh ham hammomga bordi ular ko'rishganlaridan shoh xursand bo'ldi va shunday savol qildi ey ilmidan el bahri olayotgan zot menga hisob kunidan ta'lim ber u kunda qanday mashaqqat yuz beradi odamzodning holi nima bo'ladi shohning bunday ma'noli savoliga javoban imom dedi qiyomatning mohiyati haqida so'rasang uning bir misoli shu hammomdir chunki unda ham hammomdagi kabi shohu gado hech vaqosiz yalang'och yuradi sendek hukmdor va sarmoyadorlar sen hammomga hech vaqosiz kirganingdek quruq qo'l bilan kiradilar ularning dunyoyu mansablari esa tashqarida qoladi ilmli kishilar esa men hammomga ilmimni olib kirganimdek ilmi bilan kiradilar voqean sultonlikdan oxiratda martaba yo'q ilmli kishiga esa u kunda yaxshilik ko'p bo'ladi darhaqiqat ilm xazinasi dunyoda har nedan ustun turadi eng muhimi sohibi ilmdan hech kim hech qayerda ilmini tortib ololmaydi oxiratda esa ilmga amal qilganlar yaratganning marhamatiga erishadi xalqimizning ilm targ'ibiga qaratilgan ushbu maqoli ibratomuz xulosadir ilm ko'pu umr oz keragin olu Toshkeios.